Heracles kai Athena Diasthenes hodou ho Herakles. Heracles Idonde epiges melo homo ionti e sun tripsai Hos de eide diplun genomenon et imallon e kai to ropalo epaien. Tode fuse then eis megethos ten hodon apefraxen hode ripsas to ropalon histato thaumasdon athena de auto epiphaneisa epe Pepauzo de adelfe tuto esti philoneikia kai eris antis auto kataleipe amecheton menei hoion en proton en detais machais houtos oideitai hoti pasi faneron cathesteken hos hai kai erides aitiai megales blabes huparchusin